Ott mennél zbog interesa stisnuće zube Pa će posle javno da se ljube Od mene imate ovim simpatičnim pesmuljkom započeli smo 47. kupek po redu. Ako niste prepoznali, slušali smo Piknik i Bojkot. Ukoliko ste pažljivo slušali reči, pretpostavljam da vam je sve jasno. Zatrpani smo džubretom ovih dana, ali nadam se da uspevate nekako da isplivate iz svega toga. 47. kupek po redu se neće baš baviti džubretom, naprotiv, bavit ćemo se jednim mhm, jako finim festivalom koji se, ukoliko ste pratili najave, zove Krokodil, odnosno književno regionalno okupljanje koja, koje otklanja dosadu i letargiju. Deveti put po redu, deveti put zvanično, bilo je tu još nekih gostovanja i tako dalje. Krokodil će se ove godine pojavljivati i u Zagrebu i u Beogradu, jedno tri dana za redom. 13. a 14. i 15. jun u Beogradu, a 13. jun u Zagrebu. Gosti su nam Ana i Ivan, kasnije ćemo malo više o njima, a mi ćemo da nastavimo dalje sa Kupekom, Mada u stvari pre nego što nastavimo dalje, možda samo jednu informaciju. E, ne znam koliko ste čuli, ali 18. juna u ateljeu 212 biće premijerna predstava o Zoranu Đinđiću. E sad, ko je radio predstavu o Zoranu Đinđiću? Niko drugi nego Oliver Frlić. Očigledno se srpski režiseri ne usuđuju raditi ništa slično, ali bože moj, Ništa, mi nastavljamo dalje u tempu krokodila. Vakunjene. Pa, Bagra pa, je na izvoru. slušaju gdje si se umivo Štampali su flajere Imaju dobre slogane Uvježban PR i merchandise Photoshooting im je frontline punjene Ne nosete na majicama Malo što te ne znaju Al više što si ružan Ne može se u revoluciju takvom njuškom na ulicu Prije fotografisanja bakunjine Moro si na liposukciju bakunjine. Jebeno je vrijeme za anarhiju. Skup je to hobi danas. Valja složit boje i parole. Nač matrice za rime. pokrit medije i web stranice. A život jeftiniji od kondoma bakunine. Bakunine. Jebote Marks opet. izdali su mu sva izdanja. Od manifesta do kapitala. Retuširali lice za naslovnice. Citira ga svaka budala. najavljuju pad kapitalizma. a izliveni su temelje fašizma bakunjine. I da se razumijemo, Bakunjine, ne govoriti anarhist Kad bi mogo uzet keš na tebi, uzeo bih. Ali sumnja. Zato između marksističkih smradova i kapitalističkih svinja uzet ću pare od ovih drugih Svi su i onako samo njihove sponzoruše. Ili ti keš pičke bakunjine. E, dobro, slušali smo čuvenog revolucionara Damira Avdića i Bakunjina i krokodili dolaze. Električni orgazam, nekako simbolično, iako zaista nema nikakve veze sa krokodilom, sa festivalom. Evo, gosti su u studiju, Ana Pejović, Ivan Bevc. Ćao. Dobro večer. <laughs> Dobro večer, ljudi, dobro večer. Eto, deveti krokodil po redu, ili tako? Jeste četvrti letnji beogradski. Malo se uvek oko tog broja, brojanja. Pa ali pa ne znaš šta da brojiš da, da, Da, dakle četvrti letnji ili deveti ovako sve, sve ukupni krokodil. Pa plus ona gostovanja. To, to je pa sve pa to je sa gostovanjima. <laughs> Da, da, da, da, da. Znači sledeće ja godine. Ja sam se izgubio brojeći, veruj mi, da li su <laughs> samo letnji i zimski plus gostovanja ili je bez gostovanja. <laughs> sve, sve na krokodili, da. e pa super. O, ove godine 13. juna Zagreb, 14. i 15. Beograd. Jeste, eto ove godine prvi put ćemo isprobati jedan festival na dva mesta i to u, prilično udaljeno 4-4-2 ovaj, kako kaže Bajaga e, eh, dakle i ideja je bila da uradimo jednu ve, jedno veče e, u Zagrebu ali se onda to nekako spojilo u, u stvari prvo veče krokodila što, je, što nam je onako izazova i ujedno jedno je sjajno da imamo priliku da se predstavimo u glavnom gradu Hrvatske, jer smo do sad gostovali samo u Puli. E, I s obzirom da okosnicu festivala čine nekako srpski i hrvatski pisci, čini mi se, onda je takođe dobra prilika da pokažemo kako to mi radimo e, festival na neki naš način. Tako da će, dakle, 13. biti u... E, VIP klubu u samom centru grada, dakle to je trg Bana Jelačića 7, to je jedan... Pa zvuči onako za krokodil VIP klub. <laughs> pa dobro, da, to je sponzorski klub, ali izgleda sjajno i jazz klub je u pitanju i dakle u Zagrebu će biti na zatvorenom e, od 7 sati maratonski krokodil. Mi obično imamo po pet pisaca plus jedan band muzičar e, na veče, ali ovog puta u Zagrebu će to biti sedam pisaca. E... Se da voditelji nisu pravili program. <laughs> Da, da, da, da, da. da. Pa znaš šta, možda da osnovate sindikat. <laughs> Kruno i ja da se ustane bilo vaše. Da, da, da, da, iznesemo zahteve. Da. <laughs> Manje pisaca po Manje si Inače ste nezahtevni. Inače. u svakom slučaju, dakle, e, veče će početi u sedam zbog tog maratona. U hrvatskom vremenu. <laughs> I ovaj, predstavit će nam se u saradnji sa EUNIC klasterom i sa Evropskim kulturnim centrima u Zagrebu smo došli na ideju da uradimo jedno veče takozvani evropski krokodil. Uh, E, te će tako se u Zagrebu predstaviti pisci iz e, Nemačke, Austrije e, i Španije, plus bend iz Italije. Iz Nemačke imamo dva pisca, to su u stvari jedno pisca, jednu pesnikinju Jerga Albrehta i Danielu Zil, pripadnike najmlađe generacije, da kažem... E, znači najmlađa generacija. mlađi od nas. <laughs> da, da, mnogo mlađi od nas. Čak ove godine imamo... To neki problem. <laughs> ove godine imamo jednu, jednu autorku koja, e, koja je isto iz Austrije, koja će gostovati u Beogradu, koja ima 22 godine mislim, to je, to je stvarno naj, najmlađa osoba koja se ikada pojavila, izuzev onih e, e, klinaca koji su dobijali nagrade za naj, najbolju srednjoškolsku priču. E, dakle, iz Nemačke sam rekla, iz Austrije će to biti Tomas Glavinić, jedan od najistaknutijih nekakvih alternativnih ili hip pisaca iz, iz Austrije, koji je napisao e, užasno interesantan roman koji se bavi odlaskom u hodočašće u Zagorje, tako da to, ajde, i njegovo prezime mi se čini govori nešto o nekakvom hrvatskom ili slovenačkom poreklu, tako da mislim, mislim da, da ovaj, će i to biti ovako zanimljivo za publiku tamo. E, I iz e, e Španije će to biti Andres Barba, čija knjiga Male ruke je prevedena pre nekoliko godina i objavljena ovde, on isto mlad, e, relativno mlad i onako relativno istaknut, možda čak i istaknutiji nego što mi to ovde znamo i boje domaćih, da, do, po domaćih mislim naše, na, naše ljude iz regiona će braniti Zoran Ferić, e, Sreten Ugričić odavde i Damir Avdić koji će izvoditi e, jedan performans koji se tiče i muzike i, i čitanja koji se zove Ja anarhista i kao bend e, će nastupati italijanski agro-punk band Arbe Garbe. Dakle, Agro Agropan. Jeste, da, da, da. <laughs> Eto, to je, to je Zagreb, a o Beogradu možda nešto kasnije, ajde Ivan, da, ti možda. nešto da ovo, da kažeš. Ovo, da, ovo je, da, ovo je da. ja mislim, i za verovatno bila informacija, pošto Belca je jedan od <laughs> Dvojica voditelja uz jeste, krunu lokotara. Jeste, apsolutno, pa da. <laughs> Ne, meni je lepo ako kad povremeno sretnem organizatore, pa onda svašta čovjek može da sazna, recimo imena učesnika, <laughs> ali srećem krunu i ja smo poznati kao vrlo adaptilni, tako da koga god da nam izvedeš ovaj, na scenu, mi ćemo ovaj, napraviti spektakl od toga, tako da to, ovi svi koji su do sad učestvovali, to prisustovali krokodilima, to, to su mogli i da se uvere. Ali meni, meni je super isto ova kombinacija, dakle, uh, Da, ok, vremena su taka, treba se snalaziti. E, da su neka normalna vremena, ja siguran da bi ovaj krokodil e, bio veći od Belefa, ali pošto smo ovaj, u situaciji kako jesmo, e, mislim da je ovo fenomenalno rešenje za ovu godinu. Prvo što ćemo svakako Zagrebčane upoznati sa krokodilom, prosto možda su čuli, ali nisu videli. Ma da verujem da su mnogi od njih već upoznati. Jesu. Putem raznih medija. Pa jesu putem raznih medija, dakle, mnogo, mnogo hrvatskih pisaca je gostovalo i prolazilo jako dobro u Beogradu i mislim da to neki glas se proneo tamo, ali mislim da će mu biti jako interesantno. O, e sad, naravno, bit će taj moment kao prelaska Zagreb, Beograd, bukvalno u jednom danu i potom da. drugačiji programi sledeće dve večeri, dakle, jako se ne varam, ne preklapa nam se osim Arbe Garbea, niko, niko da, drugi. Samo da, band da. nastupa u Zagrebu i prvo večer u Beogradu, svi ostali su potpuno različiti u Zagrebu i Beogradu. E, s te strane, mislim da je to, ako do, dodatno čini celu stvar interesantno, jer ćemo praktično imati nekih 17 pisaca autora za, za tri večeri. Mm -hmm. to je jedan oz, <laughs> ozbiljan zaloga i to, to će biti jako vrlo interesantno. Ja bih jako volao kad bi mogli i publiku da prenesemo malo Zagreb, malo Beograd. Ja to već vidim odlično. taj problem, niste mislili o publici. Pa dobro, ovaj, ali... Možda ste mogli jedan minibus da organizujete malo Zagreb. Pa ima, oni kao oni da. fanovi Grateful Dead što su pratili na koncertu, tako ćemo im imati grupi devojki i slično. Ovaj. Ne, ali, ali zaista, ovaj, prosto razmišljam o tome da bi trebalo napraviti možda neki video link link pa da ljudi u Beogradu mogu da gledaju Zagreb i ovi Zagrebu da gledaju Beograd preko sajta Krokodila. Imamo još mesec dana vremena, to možda nije veliki ili problem. Preko sajta Krokodila ili možda eventualno u nekom prostoru gde bi se mogli zajednički gledati, što da ne? Pa mogu ljudi to od kuće da gledaju sigurno, ali potpuno, potpuno mislim da bi to bilo jako zanimljivo. Da, Neko ko je to da. gledao u Zagrebu, vjerojatno, mu je žao što sad ne može da <laughs> vidi to što se dešava sledeće večer u Beogradu, tako da vjerojatno ta multimedijala može, može još da se, da se izvede. Hvala Bogu da postoji. Da. Treba. Da. <laughs> Dobro, okej. Okay. Šta nas čeka u Beogradu? E, mi smo inače ranije godina kako pokušavamo nekako da e, objedinimo i da e, zauzmemo što veći da kažem e, prostor e, ovaj kulturni u organizaciji jedne večeri festivala stalno smo razmišljali jao, nemamo ženu, treba nam neko iz Crne Gore. Mislim, stalno, neprestano su razmišljanja o tome da se naprosto što veći kulturni prostor zauzme kroz jedno veče. E, ove godine se ispostavilo da neko imamo gotovo ženski krokodil, što prethodnih godina uopšte nije bio slučaj, tako da nas u Beogradu čekaju... Uh, dakle Valeri Friš koji sam malo prepomenula koji ima 21 godinu 22 godine i dolazi iz Austrije e, je Mirjana Đurđević i Mirjana Novaković dakle dve Mirjane na jednom mestu dve različite poetike ali opet užasno istaknute autorke koje su imale onako zapažena izdanja u prethodnih godinu ili, ili dve e, e, Slavenka Drakulić iz Hrvatske E, da To je sad već diskutabilno da li iz Hrvatske ili je... Pa da, dolazi iz Hrvatske. dolazi <laughs> preko Hrvatske, dolazi iz Hrvatske. da, da, da. da, da. <laughs> E, I Tea Tulić, mlada autorka čiju prvu knjigu Kosa posuda je objavio Zagrebački algoritam prošle godine. Ona je onako isto zapažena, knjiga je uvrštena u uže šire izbore uglavnom svih većih hrvatskih nagrada i mislim da je interesantna kao pojava jer se dosta razlikuje čini mi se od svih ovih drugih žena koje ćemo predstaviti e, na krokodilu, a <laughs> ovu mušku stranu, mušku ekipu brane Edo Popović, e, Igor Štiks, Laslo Vegel, e, Uglješa Šajtinac i Vladimir Pištalo. Dakle, još uvijek nismo, da, gledamo puškice kod Pištala, još uvijek nismo rasporedili baš tačno kad, kad će ko nastupati imati ko, naprosto kog dana, ali za jedno, dva, tri dana ja pretpostavljam da ćemo imati i to obaveštenje na sajtu O, Kad kažeš, spominješ, jeli, ovaj, algoritam, to nije li to pomalo sukob interesa, pošto znamo da ovaj, jedan od voditelja je jedan od urednika u algoritmu. A sve je sukob interesa ovde, jer mi, ni, niko se od nas ne bavi samo jednom stvari. Mislim da nemo, nemoguće nemati sukob interesa zato što uh, toliko malo ljudi se bavi kulturom u Srbiji <laughs> da, da, da ovaj, svako od nas žonglira jedno tri loptice ovaj, različite i prosto ne, ne, nemoguće to ne raditi. Mislim, ako bismo se mi koji se bavimo paralelno i izdavaštvom i slim digli ruke od ovoga, mislim, nema problema, samo ko. <laughs> dakle, da, da, prosto nije se... Da, da, da, pa da se niko nije prijavio i pojavio. Mislim, vrlo, vrlo bih volao da vidim mnogo više ljudi koji će se aktivirati, praviti festivali i slično i sad ako će, mislim, ako će neko da prebaci neki nepotizam, mislim, to su sve ljudi sličnog senzibiliteta. Dakle, pa, pričam je ljudima... određene čari, naravno. Apsolutno, ali to je jedan prosto krug ljudi koji nekako čini mi se da se sve više i više širi i kad je pokrenut krokodil, dakle, senzibiliteta osnivača, dakle, Vlaj, Seane, ovaj, Lidije, pa to ako prvi krug autora, pa sad, ja sam se u jednom momentu, moram priznati, uplašio da će nam vrlo brzo ponestati autora, jer smo mi ipak, eh, ajde da kažemo, zauzeli jedan stav, jedan sistem vrednosti i nekako bilo je vrlo, vrlo očigledno prosto ovaj, kakav profil pisaca i autora negde mi zastupamo i šta je nama blisko. Međutim, nekako svake, svake godine se se obradujem kad vidim da se pojave potpuno novi ljudi. Ok, imamo zaista tu širinu cele bivše Jugoslavije, plus eh, se pojavio ti evropski autori. Što nikako nije malo u svakom nije, slučaju. Nije da. malo, a i tim je interesantnije zato što je proteklih par decenija kad se dešavalo zna se šta, e, prosto i pojavile se neke nove generacije autora koje su na tamo ili ovde možda malo ispuštene, propuštene i sad e, se nekako pruža prilika da odjedanput, odjedanput se pojavljuje 5, 7, 10 nekih sjajnih pisaca iz Hrvatske i ovde su ovdašnja publika je malo čak izbunjena time. Ok, nisu, nisu se oni pojavili preko noći, oni su se <laughs> rađali prethodnih 20 godina i sazrevali, ali mi ih nekako dobijamo sada kad su oni u naponu snage i to je čitav niz autora. Pritom, ja sad iz glave mogu da izdeklamujem 5-6 vrhunskih autora iz Srbije i Hrvatske koji nikada nisu bili na krokodilu, neće biti ni ove godine, a nadam se da će biti u nekoj od sledećih, da li to Miljenko Jergović, da li to Srđan Valjarević, dakle da spomenem samo <laughs> dvojicu najznačajnijih verovatno, eto, samo njih dvojica su već velike književne zvezde koje mogu jedno veče da nose prosto svojim da. kvalitetom, a da ne idemo još i dalje, koliko ih još ima, da postoji sad, ne znam, generacija makedonskih pisaca koji treba zagrebati, a, možda otkriviti ove crnogorce da malo lakše dolaze ovde u Beograd, jer sem Balše Brkovića, mislim da nismo imali nikog drugog. Da, iako smo, nije da nismo zvali, ali... Zvali smo, ali da, da prosto da, da, da, tu postoji nekakva, ne znam, ne znam e, kakva vrsta, da, problema. To je jako zanimljivo, o tome ćemo pričati sada malo dalje, ovaj, između ostalog, mislim da nisam siguran da li neko i sa Kosova uopšte bio. E, na... Bio je pozvan, pokušaj, da, da, pokušaj e, Beća Cufaja, on je imao problem da. E, na prelasku granice zbog e, ti nekada. Problemi, ti problemi dalje postoje, ali to ćemo sad možda da, u, da. u nastavku malo da pričamo o svemu tome, a sad ćemo malo da se dotaknemo i tog nekog muzičkog dela, ali prvo ćemo da poslušamo Kralja Čačka, da. koji je poslednji, odnosno prošle godine. Jeste, prošle godine letnim... imao fantastičan nastup. Zapalio da, je da, publiku. Da, da, da, <laughs> žensku. Ženski deo publiku da. posebno. ok, kralj Čačak, Čačka, možda, možda još nešto, pa onda se nastavljamo, onda nastavljamo dalje sa Kupekom i sa razgovorom. Jednom kad sam izašao na ulicu put kad izađoh na ulicu ja svati tad da ti si meni sunđena Lidi, lidi, Lidija, otkad upoznah te Znao sam da ništa neće biti ko pre Lidi, lidi, Lidija, zavolela si me Tek pošto sam posto član partije nosila si crvene cipelice, suknju kratku majcu usku sisice. Belu mašnu oko vrata stavila si, da bi drugi ljudi mislili da nevina si. Lidi, lidi, Lidija, otkad upoznak te, znao sam da ništa neće biti ko pre. Lidi, lidi, Prevarila si me jer više nisam hteo biti član partije Sanda kanda izađem na ulicu Ja ne vidim tvoju suknjicu ti više nisi član partije sebi se pita mačko šta ti je Lidi, lidi, Lidija otkad upoznah te Znao sam da ništa neće biti ko pre Lidi, lidi, Lidija ostavila si me Jer više nisam hteo biti član partije Lidi, lidi, Lidija otkad upoznah te znao sam da ništa neće biti ko pre Lidi, lidi, lidija, ostavila si me Ja više nikad neću biti član partije kulturno-umetnički program edukativnog karaktera. Thank you. one druge. Sa sela. <laughs> Majko. Sa devesela. Mi smo u programu. <laughs> neka, neka. <laughs> Pozdrav za autora. To je sve. Numere. Ovo što slušamo je orge nekada. Ja ne znam da li je još uvijek gitarista u neočekivanoj sili. Nije, nije, nije. On... A, jedan od jedan od muzičkih gostiju je, jeste, da. krokodila, da. a pesma se zove veselo i to broj dva, verovatno broj jedan. <laughs> <laughs> živom interesu. Ovo je kulminacija veselosti. živom interesu na što liči broj jedan. Ali dobro, nećemo sad da cipidlačimo. Šta je to šta Krokodil ove godine zapravo nudi u tom muzičkom delu? Eh, u Zagrebu sam već rekla, da. dakle, da. Damir Avdić eh, eh, i zašto, Jarbe Garde. Zašto grahe nema u Beogradu? Zato što nam sve goste pokupi Maribor <laughs> kao predstavnica kulture. Tako će Mnog... njima 2020. isto. <laughs> Mnogi ljudi su tamo koje smo zvali na krokodilu, pa između ostalog, koji smo zvali na krokodila, između ostalog i on. Iako je prvobitno potvrdio, ispostavilo se da je zbog neke pomerenih termina, on radi neku predstavu tamo za koju radi i muziku i glumi, i u istoj, nažalost, moraju da ovaj, otkaže, otkaže beogradski deo krokodila, što nam je onako posebno <laughs> krivo i žao. I apsolutno moram se složim sa tim i, da i ne samo što je žao, nego mislim da je to velika greška, zato što njegov senzibilitet i tebe mnogo <laughs> više u srpskoj nego slovenačkoj publici. <laughs> ono o čemu on peva, mislim da ljudi ovde, ne zbog jezičke barijere, ne nego zbog kulturološke i da. materijalne, da, da. mogu mnogo bolje da razumeju. Tako da, Damir Avdić je no, ovako jedan autor, čini mi se, koji čeka da bude otkriven ovaj, u, u Srbiji, jer to si nešto malo preko, čini mi se, novina, da, puštan da. i to, ja, ja stvarno nisam nigde naletao na njega. Preko Kupeka zapravo od prve emisije pa do posljednja sam jednom rekao, e, u jednoj emisiji rekao jebo kupeku koju ne bude na Avdića. <laughs> Kome Bosne nema. <laughs> Ali eto, nadam se da, da imamo neke najave da će negde sredinom, da ćemo sredinom leta raditi isto jedan off, off program o kom ne bi sad ništa više rekla i na kome će po svemu sudeći <laughs> nastupati Damir Avdić, koji je već to potvrdio, samo mi čekamo potvrdu da će ja, raditi. Ja pustio samo da. Damir Avdića celo večer. Da, nisam, da. Ja te nisam džabe ovo da. pita, zato jer znam da je svoje vremeno potvrdio i dolazak u Beograd na krokodil. Jeste, pa mi smo ga prvo zvali u Beograd, pa tek onda posle toga u Zagreb, ali eto, tako se to ispostavilo naprosto jednostavno nije, nije fizički ne može da izvede da bude na jednom mestu, na dva mesta u isto vreme, tako da <laughs> nažalost e, nastupaće samo u Zagrebu, tako da smo sad e, ostali bez da kažem jednog e, muzičkog izvođača, ali pretpostavljam da ćemo već koliko u narednim danima već imamo neki uži izbor, pa treba naprosto da se dogovorimo i da sednemo i da se dogovorimo ko će to mislim, ne može niko njega da zameni, moramo da nađemo ne, nešto što je <laughs> potpuno drugačije. <laughs> Da, da, da, da. Eto. E, dakle, Jarbe Garbe nastupaju i u, i u e, Zagrebu i u Beogradu. On, to je inače deo jednog većeg e, projekta njihovog e, koji se zove Books Across Balkans, znači knjige po Balkanu, u kom su oni skupljali e, u stvari knjige za e, Sarajevsku biblioteku e, i nakon Krokodila u Beogradu će biti, otići u Sarajevo gde će biti ta, to zvanično uručenje knjiga i opet nekakav koncert u, u Sarajevu, tako da će oni u stvari na ovoj balkanskoj turneji nastupati u Pančevu prvo, pa u Zagrebu na krokodilu, pa u Beogradu na krokodilu, pa onda u Sarajevu. Mislim, bit će baš onako interesantna <laughs> turneja. ovaj, Bratstvo oni, da, da, da, da, totalno bratstvo jedinstva i sad, eto, lepim, lepim povodom. Ovaj, tako, tako da, pretpostavljam, oni su već jednom u stvari nastupali u Beogradu 2003. ili 4. u okviru Refrakta, ali su među vremenu promenili, ja mislim, jedno četiri postave. Eh, <laughs> ima i... Da, ovi što su sad što da. nisu nastupali u Beogradu. Ostalo je ime. Ostalo je ime, da. Da, ima, ima, ima jedan, o, jedna scena iz Mučki kada ovaj, Trigger kaže da je dobio nagradu od gradskih vlasti zato što već 15 godina koristi ili 20, ne znam je koliko, jednu, jednu te istu metlu, četku zapravo. Pa kako to? Pa mislim, je li koristiš uopšte? Pa kaže, da. Pa kako si uspeo 15 godina? Pa kaže, vidiš, vidiš ovu držku? Kaže da. Pa je ona je promenjena jedno 10 puta, a kao vidiš ovu četku gore, pa ona je promenjena jedno 15 puta, ali u suštini to je jedna te ista. To je isto ta metoda. Tako su i oni, verovatno. Ovaj. Ja, da, oni, sad da, da, oni su, da. mislim, zaista sjajni. Eto, oni sebe zovu agropunk, mi bi rekli etnopunk, ali to onako malo derogativno zvuči. E, pevaju na italijanskom, slovenačkom, hrvatskom, engleskom, francuskom. Jel sve razumiju što e, pevaju ili... E, mislim da razume najmanje najmanje <laughs> razumeju engleski, to znam iz komunikacije sa <laughs> njima. Kako svaki to je, da. <laughs> Ali ovaj, e, vođe benda je onako neki, da kažem, Spiritus Movens je Federico Galvani, koji zaista sjajan svira harmoniku i peva. Mislim, za, mislim da će se sjajno uklopiti u ovako ovaj šareni koncept krokodila, pogotovo ako nam vreme dozvoli da to opet bude na amfiteatru ispred Muzeja istorije Jugoslavije. Ja se samo nadam da će se sada ispucati ovih nekoliko dana i da će nas ostaviti na miru. da, da. Toga. Mi stalno pričamo zašto su ljudi počeli da veruju u Boga. Smo shvatili one prve godine <laughs> kada 2009. kada je bio smak sveta od vremena i onda, i onda smo stalno gledali u nebo i onda nije ni čudo što na kraju ljudi počnu da, veru, <laughs> da veruju u neke sile ili u bogove ili u Boga. Reci mi kad si se već toliko udubila u Arbe Garbe, jeli, ovaj, jesi se udubila u njihove tekstove? <laughs> One koje razumem jesam, <laughs> a većinu ne razumem. Mislim, naprosto, ovaj, oni imaju, pretpostavljam da ćemo čuti poletni neki onako vibe sa sobom, pa te nekako taj vibe i ritam ponese, a tekstove ili razumeš ili ne razumeš. Ja, nažalost, ne govorim nijedan romanski jezik i baš ne razumem ništa, ali mi se te <laughs> pesme ubedivo najviše sviđaju. Možda je to baš zato, ne znam. Dobro, to je to što yes. se tiče što se tiče muzičkog dela. Jesi. Jeli li tako? Da, da. E pa super. Dobro, to je jedna od odlika zapravo krokodila je ta kombinacija čitanja i plus i plus koncert uz, uz, uz sve to. E sad, ono, nažalost Damir Avdić ove godine neće doći, ali pretpostavljam da ste razmišljali o, o, o, i o takvim vrstim, vrstama kombinacija zapravo. Postoje ljudi koji između ostalog i dobro pišu i plus uz to imaju taj neki muzički izdržaj uz to što pišu. Jeste, da, da. Čućeš malo više o tome ako budemo radili ovaj letnji program. Eto, malo si najavio. Ovaj, dakle, ideja nam je bila, ajde da kažem, da, da napravimo dakle, jedan događaj u kome će učestvovati pisci i muzičari. Sad, da li su oni više muzičari ili više pisci, o tome, to mislim, to, da, da, jeste, jeste. Da. Dakle, naša ideja kad god smo uzimali muziku jeste da ona bude malo narativna, baladirska, lirska, da, dakle, reči budu na neki način i nekakva naracija koliko toliko zastupljene. Čini mi se da smo prošle godine imali onako najveći uspeh do sada sa Kraljem Čačka, Keckecom i The Fluffers i Goriborom e, koji je stvarno odsvirao fantastičan koncert na kraju treće večeri za onako grand finale Krokodila e, i tu nam se u stvari stvorila ta ideja da bi bilo jako dobro i u suštini tih ljudi ima jako puno e, e sad vidjet ćemo da li ćemo uspeti da ih okupimo sve na jednom mestu ovog leta ili nekom drugom priliku. E sad, oni će se pojaviti kao šta? <laughs> kao e, pa, neko ko će čitati svoje tekstove ili neko ko će ih izvoditi? E, to zavisi od toga kako se budemo dogovorili sa njima. Oni mm -hmm. naprosto kad razgovarate sa raznim ljudima, svako ima nekakav ili nema nikakav koncept, ali većina ljudi, ukoliko su i pisci muzičari, imaju, svesni su nekako scene i toga da to treba predstaviti na neki malo ovako ozbiljniji način, tako da naprosto ćemo videti od ljudi koji budu nastupali će zavisiti kako će to tačno izgledati. Mi smo zamislili da to bude i čitanje i, i, i muzika, ali eto, vidjet ćemo u razgovorima sa, sa budućim gostima. <laughs> da, Bevče, jeste se vi ono prinudili ili ovaj, se niste prinudili, nego ste to činili zadovoljstva, ti i Kruno, da. O, da pročitate sve ljude koji su dolazili na krokodile, jer se nekad desilo da zapravo se i, i niste pročitali autora, pa ste morali da, da. razgovarate sa njim. <laughs> ne da smijem ga predavno. <laughs> ne, ne znam kako, ovaj, priroda, prirodom, prirodom ovaj, ličnih interesovanja i poslova kojima se i on i ja bavimo nekako a, većina tih stvari nam dođe do ruku i iščita se, naravno ne mogu možda biti to kompletni opusi tih autora, niti je moguće, ali bar sve ove koji su sad gostovali, ja sam prosto iz nekog ličnog interesovanja uglavnom bio pročitao ranije. E, dešavalo se naravno da neke ne stigneš, onda saznaš da će biti, obskrbiš se knjigom na vreme, pročitaš, mislim, uh, ono, lepota ove ovdašnje književne scene što niko ne piše velike romane, <laughs> zato što valjda je ekonomski isplativo štampati knjigu od 500 strana, sem Zorana, <laughs> Zorana Perića i njegovog kalendara Maja, ovaj, koji mi je oduzeo jedno mesec dana života, ali je, o, uglavnom su to ovaj, dakle, i kraće neki ljudi pišu i priči, to tako da može se prosto. naravno, neki, neke piste te više leže, neke piste si čitao sa većim, neki sa manjim zadovoljstvom, ali to, to je prosto neka tvoja intimna stvar koju ne treba drugi da znaju. Svi su oni, naravno, sa razlogom tamo i možda je neko, neko meni draži, ali da to publici neko drugi, ali neophodno je obavestiti se o tom piscu ajde da kažem, treba znati ko je, šta je, koji mu je background i o čemu piše. E, nisu to celovečernji intervjui, to su, svako ko je pristup krokodilu zna da, su, da se to svede na 7-8 pitanja i na nekih desetak minuta razgovora pre nego što pisac uzme da pročita svoj deo i mislim da je to sasvim dovoljno za, i za publiku da, da, ga, da ga upozna na jednom osnovnom nivou, a nakon toga ako, ga još, ako tu publiku još dodirne ono što je on pročitao, mislim da su onda kupljeni definitivno. I ošte, e, ceo taj koncept ja, javnog nastupa i čitanja se pokazao kao pun pogodak e, ovde kod nas nekako to izbegavano književne promocije su uglavnom doživljavane kao nužno zlo, kao neka dosada na koje odlaze pet penzionera ovaj, i dva rođaka pisca i neki novinar pokazni. Međutim, on, ili, o... Ili, ili, ili, ili novinar koji dođe da pokupi to što ima da se pokupi. Apsolutno, ili, da pojede nešto ako se pa, ne javi. To, to, da, to, posebno, to, glavno. to Međutim, krokodil potpuno razbio tu, tu uštogljenost e, tog naše predstavlja i pokazao u stvari ljudima ovde da da je javno čitanje jako zanimljiva stvar. To su uglavnom autori zaista čije znači, knjige su zanimljive, čije znači, knjige nisu dosadne, dakle književnost kao dosada, da razbija se opet ta predrasuda. A, ne smo da zaboravimo da je Krokodil tu dao još jednu veliku novitet, a novost, a to je taj multimedijalni prikaz e, autora i njegovog dela, dakle sa velikim video bimom iza autora, sa, sa nekim svetlosnim efektima, pratećom muzikom, e, kolažima koji idu i koji govore dosta o delu. Imali smo i te strane autore koji su čitali na, na svom maternjem jeziku knjigu, a iza njih je išao titl, to je tekst na srpskom, pa je publika mogla da uživa slušajući tog pisca i na neki način uživajući u tonu njegovog glasa, dikciji i uopšte zvuku tog stranog jezika, a opet da sve istovremeno razume. E, I uopšte e, potpuno druga dimenzija pročitanog u odnosu na ovaj javni naglas, u odnosu na ono, na ono što vi kod kuće u intimi svog doma otvorite knjigu pa čitate. A, e, to kad vam se sam autor obrati svojim glasom i na svoj način nešto ovaj, pročita, e, ja mislim da je to tri puta življe <laughs> nego ovo kad se knjiga čita ovako i Mm, Uvijek su reakcije ljudi bile jako dobre, e, ti autori uglavnom jako lepo to rade, lepo čitaju i svi oni koji su imali knjigu da prodaju posle toga su jako dobro prolazili zato što su ljudi, čim se završi, trčali da kupe knjigu i da uhvate autora dok je još tu da im se potpiše, što je opet davalo jedan potpuno no, novu čar. E, dakle, ne, nemamo tu neku, neku dosadnu književnu promociju, već imamo autore koji tih pola sata, sat, imaju bukvalno status rock zvezde. Mm -hmm. Dakle, ne, neke devojke i dečaci ih jure vuku za rukav, jao, molim vas, potpišite mi se, jao, vi ste super, mogu da vas upoznam. To je potpuno fenomenalno. Uz naravno, tu su i novinari, tu je publika, tu je sve zajedno, ostavlja jedan potpuno fenomenalan utisak i ljudi kad odu sa krokodila, ove, ovaj, odlaze kao da su bili na nekom sjajnom rock koncertu, kao da su bili, ne znam, na egzitu podgledali pet sjajnih bendova. E, ta, tako se osjećaju posle krokodila. Znam, neki prijatelji su mi već par godina govore kao, ja, e, pa znaš šta, na kraju e, svake godine kad se setimo šta, kad smo se najbolje proveli, najbolje smo se proveli na krokodilu. Kao e, potpuno savršeno ispunjeno veče, bez ikakvog praznog hoda, otišli smo bogati za jedno veliko iskustvo i znanje odnosno na ono kakvi smo došli i to je ono fenomenalno kad čuješ od ljudi onda ti je potpuno super. Da, i za jednu neviđenu pozitivnu energiju zapravo apsolutno, koja, apsolutno. koja dolazi sa bine i ja. svuda okolo. I ako ti se skupi hiljadu ljudi da sluša pisca, znaš, to, to zvuči nadrealno u Beogradu u 2000 neke godine, gde razni neki drugi ne mogu da skupe ni, ni upola i onda tako dođe nekih hiljadu i mladih i starih i ovakvih i onakvih, ali svi mhm. zajedni, imamo jedno zajedničko, to je da ih to zanima i da uh, eh, odsede 4 sata tu onako pobožno slušajući te ljude, aplaudirajući, uh, imajući duhovite komentare, uživajući u muzici i jedno čekaju sutra da opet dođu. Dakle, to je potpuno fenomenalno i ono, borili smo se i sa kišom i sa futbolskim utakmicama i sa svim mogućim stvarima i sa koncertom Amy Winehouse da, da, koji je bio, da. koji je bio isto večer i de, de, de, ja kažem da je bilo ono hiljadu ljudi na krokodilu koji su se proveli najbolje u životu uz, uz pisce ja gori, srećam, iz, iz ja Goribora. Da, i 30.000 ljudi koji su provelo najgore u životu na Amy Winehouse. Pa sad, evo, čisto da... Koji su kasnije utopili svoje karte, verovatno, yes. da <laughs> ne Pa dobro, ali... Nema veze, ali ovo stvarno, ovo, ovo uspomena na taj nastup i na onaj na kraju hipnotički nastup, onaj trip hop Goribora na kraju, ja mislim da svako ko je bio nikad neće zaboraviti. I to je ono jedna, jedna onako sličica života koja ostaje trajno utisnuta u memoriju i potpuno mm -hmm. fantastičan događaj. Koliko se vas dvojica kao voditelji programa, pa sad da ne kažem kao robovi u <laughs> svemu, pitate uopšte uh, ko će od pisaca zapravo doći. Ne, pitamo se uopšte, naravno, <laughs> da. ali, ovaj, ali to bolje, jer mi kad bi se pitali, program vjerojatno bi bio isti. Ovaj, postoji ti 5-6 pisaca koji su drugari, s kojima je bilo mnogo lako, lepo. Ovako je to izazov i ti <laughs> neki ljudi, mojima nemaš kosu, ali moram da, da se da brineš, ne možeš ti da brineš. Apsolutno, da, ako, ako ne valja ništa, nisam ga ja doveo. Ne, šalim se, naravno, ovaj, konsultacije su tokom cele godine, ali suštinski, uh, opet kažem, i Kruno i ja smo nekako ljudi iz tog sveta i prosto ti ljudi, znači, zaista, mislim, ok, imaš nekog stranog pisa s kojim stvarno nisi imao neki, neki kontakt, ali e, vrlo lako sa svakim od njih se ove, ovaj, stupi u kontakt, pritom E, Kruno ja, mislim, ko zna Kruno zna da tu nema nikakvog vežbanja i dogovaranja, dakle, on je, on je potpuno čovek nepredvidiv i ovaj, ja najbolje znam kako je raditi sa njim ovaj, i to je potpuno fantastično. Dakle, ja, i onda, i onda, onda kao što imaš dobrog i lošeg policajca, tako ovde imaš dobrog voditelja, Kruno imaš mene koji pokušavam ovaj, da, da, da, da držim ovaj, ovčice na gomili. Ovaj, ali to ali to da. iz da... vizure ti si dobar, a on, on je nemirni. Ne, ne, ne, <laughs> potpuno fenomenalno. Ovaj, i, sa, i, I opet, ta, ta, ta neka razlika između nas dvojica isto čini celu stvar jako dobrom, čini mi se, jer on tako, ovaj, imate svoje izlete, ja opet <laughs> pokušavam da, da, da, da vratim stvari u regularan tok i to je super. Mislim, nažalost, meni je zapala ta uloga, ja bih mnogo volao da sam dobio nekog normalnog, pa da i mogu ja da se ponašam kao Kruno, <laughs> ali, pa, bože moj, ali Kruno je stariji, iskusniji, ja moram da se prilagodim, jednog dana kad on umre, ja ću biti stariji i onda će neko mlađi da bude ovi fini. Ali bio si odličan, bili smo na jednom super, super gostovanju u Indiji one prve godine 2009. i bio je sam Bevc. Dakle, Kruna nije dolazi iz Hrvatske tim povodom i baš je bilo pa onako bilo. dinamično i Poka, pa odlično. Da, da, da, pa bilo, da, bilo je da, skroz da, da. okej. Okay. Pa, pa, dobro, moraš da... Ostavljeno prostor, onda je zapravo <laughs> otkrio svoj talent. jeste, jeste, ovo ovaj, da, ovaj je da. poruto, pa je, znaš, ono, kako... Kojemu krunu krade u svakom momentu. Šta da radiš, ali nema veze. <laughs> Ovaj. ne, u svakom slučaju, mislim da je to sve ispalo onako srećno. Ja, znaš, mi smo odebrani prosto kao voditelji, se dogovorili i predložili nas dvojicu, mi smo rekli ok, pritom se nismo ni poznavali pre da. toga da. i to je bilo jedan prilično onako, <laughs> da kažem, e, e, reskir da ti sad zakažeš nešto tri večeri sa dvojicom ljudi koji se ne poznaju. Međutim, valjda taj senzibilitet sličan i valjda smo se lako ukapirali i ono, nakon jedne, dve večeri to je već kliznulo i sad to funkcioniše fantastično i ono, vidimo se na tim događajima, odmah kvrcne i sve ide okej. Okay. Da. Dobro. <laughs> Napravit ćemo ponovo još jednu pauzicu. Eh, najavili smo Arbe Garbe. Je li ovo El Cura ili El Cura ili ne, ne, ne ti reče kako je doma sa romanskim jezicima. Znam samo da je s albuma Arbeit Garbeit, što mi je bilo onako Arbeit dosta, <laughs> dosta duhovito, ali nisam sigurna. El Cura, verovatno. Da, da. Ok, Arbe Garbe, pa nastavljamo dalje sa razgovorom o krokodilu. y la gente del barrio comienza a brindar. Llega un borracho a la iglesia y la gente comienza a brindar. Llega un loco a la iglesia y la gente del barrio se pone a gritar. Llega un loco a la iglesia. la iglesia La gente del barrio ahora viene pa' acá Llega una puta a la iglesia La gente ahora viene pa' acá Toda la gente se viene pa' acá de repente a la iglesia y la gente no lo quiere echar. llega el cura a la iglesia, el más gordo y borracho que se pueda pensar. Llega el cura a la iglesia y la fiesta ahora puede empezar. La fiesta ahora puede empezar. La fiesta ahora puede empezar. Y la fiesta ahora puede empezar. Y la fiesta ahora puede empezar. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. it's new. kad naša policija zakuca na vrata, to baš nije sasvim sve jedno, a? Ne, to je super. <laughs> Došli da su po, da te popišu. <laughs> Ili eventualno da ti uruče neki glasački da, da, pamflet da, da, da. političke partije. To, to, to, to. to. Glasajte za nas. Možda ne bi bilo loše, mislim, ovde, ovde narod voli ovaj silu. U svakom slučaju, da. evo sad i ove rezultate su zapravo živi dokaz policija da osnuje neku vrstu stranke i kao mi ćemo da vas pazimo, mi ćemo da vas pa pazimo. Kako? Ja mislim da policija ima stranku da ona odlično prošla. da, ali formalno, ali mislim šef policije. Ali formalno, a to, to sam misliš, rekao, ali aha, da, formalno. Da, da, da, da, ja se izvinjavam. Ali... Dobro. <laughs> E, a, ajde malo da pričamo o ljudima koji su zapravo do sada zvati na krokodil, to smo spominjali u onom prvom delu razgovora, pogotovo gosti sa, sa Kosova koji nisu bili u mogućnosti da dođu. Nažalost, ovde, ovde postoji neka vrsta zapravo a, a, a, blokade medijske, a u svakom drugom smislu, pogotovo kada govorimo o nečemu što dolazi iz južne srpske pokrajine, kako to, kako to vole da kažu. Evo, nedavno smo imali taj festival u Prištini koji se zove Polip. Da. Festival poezije gde su dolazili uh, bio i Tomo Marković, Saša Ilić i tako dalje. Bio je i Kruno Lokutar, tako, je. tako da, da. jeton, da. Jeton, da, i Kruno Lokutar je bio mhm. Jeton Neziro i relativno često koliko može zapravo i dođe ovde, ali šta je sa ostalima? Pa, eto, mi smo imali taj slučaj da smo zvali Be Beće Cufaja, novinara i publicistu i pisca iz e, Prištine, koji u stvari živi u Nemačkoj i ima nemačko državljanstvo. U stvari je na pola puta između Prištine i Nemačke i naravno on je rekao da će doći i sve to tako proteklo u nekom hajho raspoloženju, pogotovo što je VBZ firma u kojoj smo Vlada Arsenević i ja tad radili, izdala njegovu knjigu Sjaj tuđine i e, on se javio tog dana kad je trebalo da stigne da ga srpske vlasti nisu pustile e, preko granice jer je on doputovao što dobro pitanje koje da, granice <laughs> preko, da, Srbiju, lažne da. granice jer nije imao pečat e, da je Dakle, on je došao iz Štutgarta u Prištinu i nije imao pečat da je sletao u Srbiju jer nije sletao u Srbiju i onda je na granici su mu rekli ali čekajte odakle ste vi došli kako ste vi došli, gde, kao i tako i onda su ga izmaltretirali na eh, ovaj, granici i, i druga varijanta je bila da ide preko Makedonije ali za to naprosto nije bilo dovoljno vremena E, I nedavno je baš jedna devojka e, dolazila e, iz, takođe iz, iz Albanije i pričala mi isto tu stvar. Ona je u stvari Poljakinja koja radi u Albaniji, a živi i delimično u Srbiji. Ista stvar joj se dogodila recimo pre jedno dva meseca. Tako da, mislim, to je tako arbitra, arbitrarno, zavisi od toga na koga naletiš na granici, ko će da te pita kako nemaš pečat da si iz Albanije ušla u Srbiju, a ne možeš da imaš pečat da si ušla, jer se Albanija, jel da, ne graniči sa Srbijom. Ovaj, e, I eto, Beć Sufa je tog puta naprosto morao da odustane i mm, nismo imali prilike da ga, da ga predstavimo na krokodilu. E, jeste nam ideja da u buduće m, takođe zovemo e, autore iz dakle zemalja regiona, kako da kažem u taj region spada i, i Kosovo, ali ove godine je e, ko, albansko-srpska književnost imala dosta, bila je dosta zastupljena i Leipzigu u okviru ove antologije koje je Beton radio, pa smo eto naprosto odlučili da ove godine možda malo preskočimo, a onda sledeće mhm. godine možda pozovemo neke od ljudi koji su ili u toj antologiji ili nisu. Mislim, mi ne bežimo ni od kakve uh, provokacija, da kažem čak nam je i namera da u nekim situacijama... to zapravo situacijama... i nije provokacija, to je prosto da. jedna normalna stvar. Da, mi smo shvatili... U nekim normalnim da, državama da, i normalnim situacijama. Da nije provokacija jer smo mi u, u um, listi koji smo slali medijima lepo u zagradi pisali odakle pisac dolazi, u zagradi je pisalo Bec Sufa i u zagradi je pisalo Kosovo, svi su uredno to preneli, a sad da li su ti novinari e, to radili po automatizmu, da li to niko nije primetio, Ne znam, to je bilo 2010. Znači situacija je bila verovatno još i gora nego što je to danas. Tako da... Možda da probamo sa Laslom da stavimo Vojvodina da <laughs> vidimo da, kako da, će da, da reaguje. Da. tu vrstu provokacije. Pa da, može, može, može zašto da ne. Pazi, ako ta vrsta provokacija prođe, onda garantujem da, prolazi i ova. Da. Regioni danas, kao, kao, Dinkić, razumiješ, za jake regione. Pa i region Kosovo dolazi ovaj, a Laslo iz Vojvodine. Ja sam potpuno za to. Da, Laslo će inače čitati na, na mađarskom, bit će tretiran kao do, domaći strani pisac. <laughs> dakle, e, taj titul će biti projektovan e, iza njegovih leđa na videobimu. Ovaj, do sad je on uglavnom čitao na srpskom, baš smo nedavno o tome razgovarali, pa mu je bilo valjda dodatno drago kad smo mi rekli da želimo, mislim naprosto smo pitali na kom jeziku to pisao i na kom jeziku želi želi da čita. Tako da on za ove godine imamo dva Vojvođanina, Uglješu Šetinca da, i... Da. da. <laughs> Bio bi to dobar eksperiment. da. <laughs> Sad, jedna od zanimljivih stvari, bar kad je krokodil u pitanju, a sad ću da spomenem i reflektor, a čini mi se da je to zapravo bila negde možda i podloga. Krokodil i, i način kako su pisci zapravo svoja dela predstavljali i je bila verovatno i podloga i ideje, za ideju o stvaranju reflektora, kako ja to volim da kažem, knjige koje se same čitaju, što smo Vlajsa i ja u jednom od kupeka ovde pričali. Da li je to zaista pa, tako bilo? Da, mislim, taj koncept je e, festivala čitanja nije nov, nismo ga mi ni izmislili, niti mislimo da imamo nekakvu tapiju na njega, samo ga dugo nije bilo e, e, kod nas. Uglavnom, kad se prave književne promocije, to je onda se pozove neki glumac koji izražajno čita. Lepo da, kao što je da. bio pokojni Petar Kraj. E, jeste, Ili da. Miloš Žutić, najistaknutiji predstavnik izražajnog čitanja. <laughs> ovaj, I kad smo pravili krokodil, mislim, ideja nam je bila ta, ali nismo baš bili sigurni kako će to profunkcionisati. Kako je ta prva godina bila eksperimentalna u mnogo, mnogo <laughs> različitih ovaj, e, e, segmenata, pa i u tom, eto, imali smo to nekog e, drugo veče koje je bilo bukvalno ovaj, provalo oblaka i onda je Emir Imamović Pirke čitao na stepeništu ispred sale jer sala još uvek nije bila spremna i tu su ljudi stajali i čitali i mislim da je to, e, slušali i to je bio trenutak kad sam ja shvatila da ne, da postoje ljudi koji su u stanju da dođu po kiši i da stoje tu tako potpuno mokri, da stoje ispred stepenica i slušaju kako Emir Imamović e, čita svoju stvarno duhovitu i dobru pro, e, poez, prozu. E, ta ideja je sazrevala, audio knjige naravno nisu opet nova stvar, ali kod nas, evo sad ima još nekoliko izdavača, nismo mi ni prvi ni jedini, ali mi se čini da nekako po zahvatu da smo možda naj e, fokusirani na domaću književnost, na književnost regiona i na to što možemo da snimimo na ovim srpsko-hrvatsko-bosansko-crnogorskim <laughs> jezicima. A, kro, da, ali krokodil je tome, ja mislim, baš onako dosta doprineo, pogotovo recimo e, Dežulović i Lucić ili Lucić sam prošle godine, mislim, kad je čitao do duboko u noć, ljudi su već odlazili, gradskog prevoza nije bilo, ali ovaj, e, naprosto postoji ta jedna masa koja je zainteresovana za taj vid prom, promocije, promovisanja i pristupa u stvari književnosti. Ne treba poceniti ovaj, tu epsku tradiciju našeg naroda. Dakle, <laughs> nemoj zaboraviti da se književnost kroz vekove prenosila uz gusle, vatru iz kolera na kolera, dok ti je popisao, ti nisi imao ništa drugo. Ima tome, ja mislim da to samo... Znaš gusle i deseterac se što šta prenosilo? Pa svašta se <laughs> prenosilo, slušaj, ali, ali hoću ti kažem, ne treba zanemariti to. Dakle, ne samo kod nas, dakle, to, mislim, takva vrsta <laughs> pripovedanja je bila dominantna i ljudima definitivno to <laughs> negde stoji zapisano, znaš, i onda kad neko krene da besedi <laughs> ovaj, pred publikom, ako to što ima da kaže da je dobro, to, to radi posao. I, e, treba vrati pažnju, dakle, e, ima raznih pisaca, odaberu neki, neki malo, da kažem, pogreša izboru svojih tekstova, jer e, nisu oni tekstovi koji su možda njima zanimljivi ili zanimljivi ovako, nisu zahvalni za javno čitanje i nekad ne, ne ali tako da roditelji zapravo da ih upute za ne. A slušaj, znaš šta, nekad oni sami vrše izbor i ne možeš uticati mm -hmm. i onda i, i tu se vidi, dakle, publika neke, neke zaista sluša bez daha, neki sluša pažljivo, opet kod nekih malo krene i da se vrpolje <laughs> malo, nekom se, one kao da zapali cigaru i slično, a, to je, ali to je potpuno spontano, dakle, niko nije doživeo ništa, da kažem, niko nije doživeo zviždok, ta publika je vrlo fina i prisne, ne, da. apsolutno, ali hoću da kažem da i tu autori vrlo brzo <laughs> osete vaj publike slike. I vrlo brzo, onda čak mogu da se prešaltuju, da kraju nešto drugo da čitaju i slično, jer e, prosto publika reaguje, ka, pazi, svako kod nas ko ide na rock koncerte zna ima pesama gde publika vrlo indiferentna, ima pesama na kojoj se skače, poliva pivom i, i, i šutka se desi, tako da takvi su i pisci, nema baš šutke, ali, ali ima, ima ovacija, ima, ima aplauza kojim se prekidaju mhm. rečenice, Lucić Dežulović, recimo kao najistaknuti opet, da, to, to zaista oni, mislim da kad bilo da je Lucić mogao da do tri ujutru da, da, da. da, da, da zapeva ovaj, one svoje, <laughs> svoje pesme. Da, Gange. Da, pa, <laughs> pot, pa, da. potpuno publika se ne bi, ne bi mrdnula i, i ostalo bi da ga sluša, tako da i, i to je to. Znam, kad smo kad sam spominjao taj sukob interesa, čisto da uđe u zapisnik, šalio sam se, naravno, <laughs> ali jedna od pozitivnih stvari je zapravo činjenica da je Lokotar u algoritmu jedan od urednika, ti imaš isto izdavačku kuću Buka, Buka. vi isto tako radite da. sa reflektorama ranije naravno i u nekim drugim izdavačkim kućama, ali zapravo uh, mislim da ste negde na izvoru uh, materijala, odličnog materijala za krokodil. Pa, definitivno, ovaj, taj materijal, opet kažem, nije baš ni neograničen, ti resursi da. nisu da. i vrlo brzo se sazna ove ovaj, za, za dobre autore. Čak meni se nekad iskreno čini da je mnogo teže otkriti dobrog autora u Srbiji nego u Hrvatskoj, jer eh, Hrvatska ipak čini mi se da je malo sistem tamo bolje organizovan, ovo što cela ta kulturna scena. Drugo, institucije tih hrvatskih nagrada književnih čini mi se da ipak imaju neku veću težinu nagrade Utrnjeg lista, VBZ-ova nagrada, ima Ivan Goran Kovačić i još da, nekoliko da. zaista bitnih Te nagrada portal, da. jeste, koji, koji nekako pra, ipak na neki način prave od tih pisaca zvezde. Tu se prave i neke, da kažem, relativno za naše pojmove spektakularne dodele tih nagrada. E, tu su vrlo ozbiljni žiri koji žiriraju i odlučuju i nagrade e, u smislu materijalnog novčanog iznosa su vrlo značajne, a takođe i nekakva medijska pažnja koju ti pisci dobijaju uopšte nije za pocenjivanje i to na kraju rezultira određenim i, i prodajom i statusom tih pisaca. E, I onda naravno eho toga sveg dođe do nas i onda vrlo brzo ti ispliva gomila nekih zanimljivih autora na koje možeš da obratiš pažnju i, i da ih pročitaš i da vidiš da li neko od njih zanimljiv za objavljivanje u Srbiji. Ovde kod nas je situacija nekako mi se čini mnogo mutnija i vrlo je, vrlo je teško iskopati dobre nove mlade autore, oni se pojavljuju tu i tamo neki volšeban način da isplivavaju, dešavalo se da neki autori postanu proroci ne u svom selu, <laughs> ne u tuđem, dakle u Hrvatskoj da, i tako da.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 popularniji da, znači, publiku popularni, ima i zapravo popularni. je i prve neki značajnije albume da ne govorim zapravo da ih je u Hrvatskoj naj i otkrio Zdenko Franjić Dobro, njegovi oni slušaj pa, da, najglasniji da, slušaj pa najglasniji, da. Tako. E, ali hoću da kažem, znaš, da, da ovde mi ne, nekad mi se čini da je, da je ovde to mnogo veći problem i drugo, čudne stvari se objavljuju, moram da priznam, ovaj, ako kao iz, iz ugla izdavača, moram da kažem da ovde postoje jedna čudna književna scena, ako se to tako može nazvati. Nagrade su nam takođe vrlo čudne, ponekad da. vrlo obskurno dodeljivane na, na nekim naj... Mislim, to, to, mislim, reći da je to sad po nekom <laughs> partijskom ključu ili ličnom ključu bi bilo ove, ovaj, suviše afirmativno. E, to je potpuno nekih sumanutim kriterijima se, se vode. A, ostala je ta neka Ninova nagrada koja je ove godine, kad su je dali Tišmi, malo se povratila, da kažem, neki kredibilitet u odnosu na ono što se dešavalo prethodnih godina. A koliko to je zapravo bio poraćaj kredibilitete Ninovoj nagradi, a koliko možda neka vrsta kompromisa i ulagivanja, eventualno? Možemo da ga tumačimo kako god hoćemo, ali je pozitivno što, je, što se to desilo. Eto, prosto ja, ja na kraju ne želim čak ni da ulazim u razloge, ja samo hoću da kažem da mi je drago što se to dogodilo iz mnogo razloga. Pa neka je to i neka nagrada za životno delo Tišmi vidiš mi nije bitno. On je svakom slučaju nešto zaslužio od ove države, pa makar se to zvalo Ninova nagrada, nebitno, da, da, da on prosto ste, da se izvuče neki prvi plan i, i pokaže ljudima kvalitet koji on nosi. E, čudno je zaista ovde ja kao, kao vrlo mali naravno izdavač e, znam koliko je, koliko je izdati bilo kog domaćeg pisa, naravno što ako je neafirmisan rizik, ovde se objavljuje sve i svašta e, kritike se pojavljuju za to tu i tamo koje su sve samo ne realne. E, čini mi se da je ovde prosto došlo do tog nekog čak e, podele e, književne scene na nekakve dve, ajde da kažem, dve, dva tabora. Ne znam kako bih to nazvao. Ova jedan koji bi mogo se reći da gravitira ka ekipi iz betona, i ona neka druga ekipa koja čini mi se svog duhovnog oca ima u osjeću pa sad opet Uh, I Svetlana Janković i tako šta dalje. Šta da. god da. bilo, e sad, ja, ja uopšte ne pravim tu vrednostnu podelu. Dakle, ja moram da kažem da, i, da ti ljudi koji, s kojima sam ja možda ideološki, ako to može tako se nazove, da ne bežim od toga, ne slažem, da to ima jako dobrih pisaca. I to ošte nije sporno. Ja možda ne delim neki njihov vrednostni sistem. Kao što i u ovoj strani ljudi koji su mi možda bliži na, na taj način, ne, ne, neki ljudi ne držim baš za neke sjajne pisce, ali bože moj. Uh, Eh, ali mi je, mi je žao što je došlo do te neke vrste podele gde se onda koriste i argumenti koji su sve samo ne knježevi. Uh mhm. -huh. I onda nastaju prepucavanja sa ljudima oko nekih sta, stavova, šta ko misli o ovome, ko je kome rekao šta, ko, je, ko, ko, ko misli o Srebrenici ovo ili ono, a u stvari se tu iz cele priče izgubilo, književnost, iz da. književnosti, izgubio se kvalitet, što mi je jako žao. Ja mislim da bi to trebao da bude osnovni parametar. Pa da onda ćemo dalje da vidimo ko <laughs> je kakav čovjek, što si ti malo pre o, našem razgovoru rekao, ne moraju biti dobri ljudi da bi bili dobri pisci. Uh, I e, e, Bora, Bora će osjeće pre par dana kada je bila promocija ovih stripova, ovog stripa e, urađenog po krleži, uh -huh. uh, rekao da vreme obriše E, lične neke stavove i obriše to kakav je ko čovek i na kraju Knut Hamsun ispade najveći pisac 20. veka, iako znamo da je bio nacista i fašista, ali ne možemo mu odreći to da je bio sjajan pisac. i Ja bih stvarno volao da kad se sve ovo slegne i ovde obura u našoj čaši, književnoj čaši vode u Srbiji, uh mhm. -huh. da stvarno na kraju ostaju ti neki vrednostni kriterijumi i da se uopšte ne bavimo tim glupostima, već da, da se ne gledamo ono rekao preko nišana, nego zaista da uzmemo, čitamo jedni druge i da kažemo, e, ovo je super, a ovo je bez veze, pa ma ko stajao iza toga i to je bilo najbolje. A, tu je, kad već pričaš o tome, mislim, ja se u, u potpunosti slažem sa tobom, ali tu postoji ta jedna ključna reč koja će se uvek izlačiti, a to je katarza. pa pazi, sva, kako, god, kako god da okreneš zapravo koliko ne dođe do toga katarzo, ovaj. što ovaj. god, pa upravo to, što god to značilo ali u suštini mislim da će tog sukoba uvek ovde biti jer to, pa čak ni u onom, čak ni u onom naj, naj, naj, najnižem sloju zapravo nije došlo do toga. Vidi, ne, ne, ja mislim da je očekivanje nacionalne katarze ono, zaludna rabota, ovaj, znaš, neko doživi da katarzu ovaj, tako što, ne znam, ode pa se izvini za nešto, neko doživi katarzu na koncertu Emira Kusturica jednog smoking orkestra, mislim, prosto svako ima svoje mesto da. za katarzu <laughs> i to, mislim, očekivati od nekog nešto, ne, ne možemo očekivati od uh, svih ljudi nešto ili sve, ili bit, nije bitno, prosto background svih nas je mnogo drugačiji, svi mi dolazimo, znaš, kod onog momenta kad smo zatvorili, zaključili vrata svoje kuće, mi smo ostavili za sebe nešto što u stvari nosimo i dalje u sebi. Dakle, da li su to roditelji koji su nas odveli, TV kanal koji nam bljeska u oči, muzika koju slušamo, knjige koje čitamo, to nas je sve oblikovalo. I onda kad se sretnemo, mi zaista nosimo različit tovar stvari u sebi i jako je teško a, naći neki zajednički jezik i onda a, ja, bar ja lično pokušavam da pri, u tim situacijama pribegavam u stvari da se neke stvari sklone sa strane Dakle, da prosto nekim stvarima, ako, ako, mislim, prosto ne možemo se ubediti, kao što, kao što ne možemo, ako ja navijem za zvezdu, on za partizan, tu prosto ne može biti ubeđivanja. Ali to naravno ne znači da treba da se potučete ne, u istom ne, ne, trenutku apsolutno, kad ne, ne, to shvatite. Da? Apsolutno da? treba da, treba da možemo da pričamo o čemu god hoćemo, ali ne, neke teme možda čak i treba ostaviti po strani i možda će te teme za 5 ili 10 godina mnogo objektivnije moći da se sagledaju. E, mislim da su neki ljudi, da neki ljudi čak se prizovu, pa, možda se čak i prizvali pameti, ali im nije, nije lako da to priznaju. E, zbog, toga, zbog onoga što su pričali pre godinu, dve, pet, e, tim ljudi, te ljude ne treba presirati, te ljude ne, ne treba terati da, da kažu da smo mi u pravu. Te, treba, te ljude treba prosto tolerisati, e, e, komunicirati s njima i pustiti ih da dođu do nečega. Pa, ako i nikad javno ne dođu, pa nema veze. Mislim, mislim da su stvari mnogo, mnogo <laughs> kompleksnije i složenije i da, i da stvari ne funkcionišu kao što su funkcionisale nekada kad si imao jedan TV program, jedno radio, <laughs> jedan radio program ili se ostalo. Uh, I sad ima milijardu ljudi sa milijardu mišljenja, milijardu, stava, milijardu istina. I to je ono što je... Uh, istina jeste samo jedna, ali u isto vreme uh, ona ima milion nekih pojavnih oblika i razlikuje se za pojednu crticu i on, da. nijansi i onda je to vrlo komplikovano. Zato kažem, ali treba ostaviti po strani agresivnost, pretencioznost, uh, ne treba biti prosvetitelj, ne treba, ne treba imati želju da ti nekog promeniš zato što to isto želi za tebe i to je onda tu nastaje sukup. Znaš, sad kako, kako sve to zapravo uh, prilagoditi situaciji gde mi dan danas pričamo o crnom i belom, o fašizmu, o antifašizmu, znaš, o dobrom i lošem. Zapravo, kao da se ništa nije promenilo od te 45. godine. Izmenile su se uloge, likovi i tako to, ali u suštini se sve svodi na isto i tu je jako teško zapravo napraviti tu vrstu linka između jedne i druge strane. Pa teško je napraviti, ali znaš, ja, ja ovaj, <laughs> sam odnosno od, od, od, od pokušaja, jer e, ako, ako pokušaš da se vežeš za, nešto, za neki, da kažem, javni pojavni oblik nečega, ti ćeš vrlo brzo doći, doći u slepu ulicu, znaš, od momenta kad si ti, ne znam, ako ti pomisliš da je to u stvari mnogo važna stvar, a onda ti sednu za sto i na istoj listi su, ne znam, Latinka Perović i Vuk Drašković, onda shvatiš da, da to da te neke stvari izgleda ne treba shvatiti previše ozbiljno jer ćeš se ti samo <laughs> nervirati oko toga, a oni koji su osnovni eksponenti tih načina mišljenja i stavova nemaju nikakav problem s tim. Da, Znaš, da, da, mislim, da, da. sto puta Možda smo gledali... Možda zaista nije na prvom mestu. <laughs> apsolutno, apsolutno. Mislim, sećamo se sto puta koliko smo se ložili tokom 90-ih, išli na demonstracije, tukli se s policijom i sve ostalo, da bi onda u nekim, ono, Uh, snimcima iz Skupštine videli da se evo baš ovaj za, za koga smo išli da se bijemo e, lupa po ramenu i smeje se i kuca se čašom sa onim protiv koga smo išli. I onda shvatiš da su ti kulisa su svi oni jako dobri drugari i da nemaju nikakav problem da, da, međusobno da, da, ideološki, da oni prosto tu, jedan je ovo, sad oni mogu zamene te uniforme preko noći, to što nije problem i da pričaju neki drugi tekst, a ti si taj <laughs> koji se izlomio <laughs> sa murijom bez veze na ulici, stajao, kisno i zašto? Mislim, mm -hmm. to mhm. hoću da ti kažem, e, mislim da neke stvari, da, da s godinama u stvari prestaješ da shvataš previše ozbiljno, zato što mislim da su sve te velike priče, nažalost, ovaj, samo paravan za neke druge stvari, a da, da sistem vrednosti isključivo možda postoji u tebi. Dakle, kako si ga ti formulisao, ako si ga ti formulisao na taj način da si ti vrlo jasno, bar po sebi, razdvojio dobro od zla i znaš šta je prava stvar, mislim da je to sasvim dobro. Da, i u suštini zapravo ono što redko ko shvata tvoj patriotizam i kako god sve to nazvali se može najviše zapravo gledati u odnosu naspram ljudi koji su tebi najbliži, naspram tvoje porodice, i mnogo, mnogo neke is, mikrozajednice. Isprljena reč ovde to. kod nas, zato što je, je patriotizam izjednačavan sa nacionalizmom, nacionalizam maltene sa fašizmom, i onda ispolaci patriota, ako, ako nisi, da nisi patriota, ako, ako nisi izbacio ove, iz svoje zgrade ono Hrvata što živi na trećem spratu, mislim. Ja, da. <laughs> ili, oni, ili, oni koji određuju ko su patriota da, su... Da, ima, postoji merač patriotizma ljudi, i slično, da, pa da, da. jeste. Da. Znaš, a, a ja sam onda shvatio da je patriotizam... Ovaj, Patriomer. <laughs> da, da, da, to, upravo to. Ali što shvatiš, u jednom momentu sam shvatiš da je patriotizam, ja sam objašnjavao nekim velikim patriotama da sam ja mnogo <laughs> veći patriota od njih zato što sam zato što sam recimo, ne znam, radeći neke poslove, uspeo da ubedim neke strance da ulože pola miliona evra u Srbiju. I, i tražim od njih da mi pokažu koliko su oni doprineli ovaj, Srbiji. E, oni su doprineli tako što su ne znam šta. Mislim, e, <laughs> išli vikali živela Srbija i dočekivali košarkaše. I <laughs> sve se, i sve se svelo samo na tom. E, da. to hoću ti kažem, niko ne shvata da je, da je patriotizam to, da ne baciš đubre pored kontejnera, da se Upravo ne parkiraš to. E, divlje na ulici, da zagradiš nekog drugog i, mislim, nije patri, i patriotizam, jedan najveći patriotizam po meni je jedna zdrava kritika prema sobstvenoj zemlji. Dakle, pričanje ovaj, o svojoj zemlji samo u superlativima, a znaš da je ona jadna, bedna, musava i zapuštena, je sve samo ne patriotizam. E, ja, na, mislim, svako, Srbija ima i svoje <laughs> dobre i loše strane. Ja nekad stvarno prema Srbiji imam odnos kao da je moje, ovaj, kao da je moje dete možda malo retardirano ovaj, i tupavo, ali je moje pa ga volim. Ovaj, ali neću da idem okolo i da pričam da je to dete član mense. Mislim, nije član mense, daleko je toga, ali ako se potrudimo, sutra će naučiti da vezuje pertle, a za, za, za osam godina će možda završiti školu. Mislim, ko da. zna, mislim, a do tada će možda nešto i da izmisle. Tako da, <laughs> mislim, ja taj odnos prema tome imam i neću, ga, neću se odreći, neću, ove mislim, neću pljuvati, ali ću biti vrlo realan i reći, vidi, mislim, daleko e, pa smo od dobrog. To, to je to, to su zapravo ključne stvari, ali to je zapravo to što krokodil i promoviš. Pa jeste, Mislim, da. to su ti ljudi koji razmišljaju na takav način. Pa jeste, mislim, ja sam jednom u razgovoru s jednom poznanicom iz Hrvatske, ona je izjavila sledeću rečenicu, ja kritikujem svoju zemlju svuda po svojoj zemlji, ali kad izađem iz kuće ja sam dobra Hrvatica, ajde moram tako da kažem, pošto je bila Hrvatica. E, taj koncept je, ja mislim, potpuno, potpuno pogrešan i strašno opasan, jer on dolazi od običnih malih ljudi od kojih ne očekuješ nikakvu e, preteranu agresiju. Dakle, e, ja se, ono, kao da si izgovorio sve što ja mislim u prethodnih pet minuta, dakle, zaista se slažem sa tobom po svim pitanjima e, toga da li šta, u stvari u poslu kad razmišljamo šta to mi radimo, možda mi stvarno zaista promovišemo srpsku književnost u inostranstvu i to verovatno i radimo, samo što to ne govorimo na taj način. Mislim, nema potrebe to e, da ispred nas stoji srpski festival. Mi dolazimo iz Beograda i jasno pa mislim, je... da, da nalazi da, se na Marsu, tako da... Da, da, jasno je odakle, ovaj. odakle dolazimo, a čini mi se da smo za kulturu ove zemlje, makar u poslednjih nekoliko godina uradili dosta uh, makar, ajde, skromno, neskromno da kažem, dosta važnih stvari. Mislim, u promovisanju, u promovisanju književnosti i, i regionalne i, i ove strogo lokalne. I to je to, kad se pogledaš u ogledalo si zadovoljno, to je najvažnije. Jeste, da, Apsolutno. Da, da. Samo, okay. da, samo da, da ti da, za kraj kažem jednu stvar, to si rekla srpski, ne kaže srpski, ono što, što, po čemu ćete prepoznati da je neka država da nešto nije. Dakle, ako u prefiksu ima demokratska, deo demokratije nema. Ako je narodna, narod je najbu u toj zemlji. Dakle, ovaj, zato i mi ne treba da budemo srpski, mi treba da. da budemo krokodil i da promovišemo neke lepe stvari. Uopšte nije bitno ništa, to je bitno samo da li je dobro i da li ovi ljudi koji dolaze na to da tome saista uživaju da nauče nešto lepo. Aha, Hilej, napred u zlo. Savršeno. Onda završavamo sa pričom o krokodilu. redu zlo u krvi tlo u logor koncu bociš kljocu reci secu cvilijec nek čuju deco oružja zvec oružja zvec napredu zledu bodi vredu krvi šest slatke komedu jadni bed život na kredu slepi gledu nedogled napredu slugu crni žali tu gospodin ruku Novi dug u svetski rug Sever i jug Napredu krug post u oven kost Šta će ti tost Ne budi prost Srušen je most Nada je lost Nije nam dost Napredu zvost Napredu gladu Zalu dradu Grobni hladu Pesi strad I Stari mlad I veli gladu Zverstvo pad Svi napred sad Napredu slom Silinom slom Napredu slom Napredu svom, silinom som, napredu svom. Napredu svom, silinom som, napredu svom. Napredu svom, silinom som, napredu svom. Napredu svom, silinom svom, ukršilom, spremni za dom, kitari trom, aj kulisom, u pravcu zlom, karmatom. Napredu smrt, stameni krt, Vodari drtu, rajski vrt, pi krv na crt Živu i mrti, svaka sort, nek bude mor Napredu treš, drženo flash, otimaj keš Nema šeš, ispeci reš, baš svaki leš Sad nam je preš, da budeš freš U stroju vrst, ko snoplje čvrst, baš svaka vaš Napredu faš, odbaci grst, ugrabiš frst Sada, Sada si naš, nema begaš, napred Maš! Marš! marš, poče naš, da daš, sa srbom pao špici. Ti čvrst, počelo brz, začasni krst, zemlju obrz, predu smak, izbor je lak. I slabijak, student i džak, u zalet smak, u ponočak, ne traži tlak, napred u mrak. U sukob novu, krvi zov, zakolji krov, zapali krov. Decu u tov, spremaj za rov, napred u ljubav. kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. pričali smo o tome, a mi ćemo da nastavimo razgovor jeli, na malo ozbiljnije teme koji smo se dotakli, a nekako smo zapravo najviše i pričali, a i nekako se i na krokodilu su se najviše promovisali pisci iz Hrvatske i Srbije. Da. A, s obzirom da smo već absolvirali činjenicu da se bavite i izdavaštvom, isto kao i Kruno Lokotar, a, tu postoji, barem kod ljudi koji dođu iz Zagreba u Beograd, a pretpostavljam da je i obrnuto o, ovaj, neko mišljenje da je Beograd, barem što se tog nekih tih knjižara nezavisnih tiče puno osebujniji, da ne kažem zapravo da puno više pruža od Zagreba. Pa ja ne, ne znam, meni se čini da e, stvari kad otputuješ u Zagreb odavde ili iz Zagreba ovde, uvek si na neko strašno kratko vreme. Ti nikad ne odeš tamo da zaista budeš. Uvek je u nekom preletu, da li to poslovno ili zabave, zadovoljstva radi i onda stekneš nekakav onaj utisak kakav inače stekneš e, kad si u nekom turističkom mestu u kome ti je sve relativno slično, ali ipak za dovoljnu nijansu različito da bi ti bilo onako interesantno i zabavno. Ja znam gomilu ljudi koja misli da je sto stvari bolje u Zagrebu nego ovde, a to za knjižare, pa ostalo ih je ovde baš jako malo. Ja ne, ne znam zagrebačku e, knjižarsku scenu, znam samo ove velike, velike lance e, knjižara koje su obično i najveći izdavači, a kod nas ih je zaista ostalo sad jako malo i čini mi se da, da je, je situacija najteža ikada odakle probijanja te neke nezavisne knjižarske scene sa platom 80 i neke i baš smo evo, u pauzi razgovarali o tome kako, kako će biti jako u stvari problematično i teško ako se one ugase, ali da će se one ugasiti isto tako tiho kao što su i u suštini krenule. Niko tu nije imao... I kao što su i radile i funkcionisale. Da, da, da, tako da, tiho. Da, da. Mislim, ne znam dokad će kriza trajati, ali je jasno da, da je možda to udarac koji većina ljudi zaista jako, jako teško podnosi, mislim, prvenstveno finansijski, a onda i, i ovako emotivno i moralno e, i čini mi se da ako preguraju ovu krizu da, da je za njih situacija verovatno relativno stabilna onda u narednih nekoliko godina. Da, ali pitanje da. je da li samo kriza zapravo ta koja koja najviše utiče na, na, na funkcionisanje vrsta, nezavisnih pa, da, da ne, ne, ne mislim knjižara, sam, da jer, jer e, evo sad kad već spominjemo taj Zagreb, tamo je ja sam u jednom trenutku Buku zapravo je nazvao Buksom, jer je u Zagrebu postojala da. Buksa isto kao jedan od nezavisnih knjižara koja zapravo danas više ne funkcioniše da, kao da. tako. Da. I gomila nezavisnih knjižara se u Zagrebu isto ugasilo, je, ja mislim da je a u Beogradu zapravo situacija. gotovo i da ne postoje osim Beopolisa, ja ne znam da, da li bi mogli da nazovemo još nekog. Pa, da, Propo bi mogli da se nazove da, nezavisnih da. da. knjižarom, još par njih postoji, existira. A, i pre par meseci je na, sam pročitao zanimljiv tekst na tu temu, je pisao baš Miljanko Jergović, na, i sad, pošto na njegovom sajtu Jergović, mislim, kom ili tako nešto, ima sjajnih tekstova, E, on je napisao, stvari, posvetu prvo je krenuo je priču o zatvaranju te čuvene knjižare u Puli, mm -hmm. koja se zatvorila, ka, koja je stvari vlasnik za te knjižare stajala i, i za, između oslog i ovog sajma knjiga i bla bla i ošte. I onda je prešao u stvari sa te priče kao motiva, ra, ra, ra, raširio je priču u stvari na stanje u hrvatskom knjižarstvu i izdavaštvu. I ja kao da sam čitao uh, analizu srpske scene samo sa promenjenim imenima. Dakle, oni se tamo uh, zovu profil, algoritam i VBZ, ovde se zovu malo drugačije, ali suštinski ista je potpuno situacija. Dakle, postoje neka, neke tri velike priče, tri velike kuće koje su i najveći izdavači i imaju svoje knjižare. Oni su osnovali svoje knjižare da bi imali gde da prodaju svoje knjige i sad su došli do, da kažem, imamo tri slona u staklarskoj radnji koji su polomili sve oko sebe. Da. A, nije Sad, nije problem što su, niko ne pravi tu pitanje kad bi sad tu situacija bila verovatno malo zastupljenija, međutim, ta tri se lako dogovore, e, razmene prostor u tim knjižarama, a ovi mali idu za pećak i oni nemaju da je prodaju, a opet e, vrlo dobro znamo i funkcionisanje kako, kako se knjige prodaju, prosto knjige moraju budu vidljive da bi se prodavale. Ako neko hoće ti ubije knjigu, samo može da je spusti negde doli da je ćušne i ti si gotov. E, mislim, govorim to iz iskustva malog izdavača, dakle, to tako funkcioniš. I e, onda to tebe natira, ti otvoriš svoju knjižaru, <laughs> onda ti otvoriš svoju knjižaru, ti prodaš svoje knjige i to postaje potpuno te situacija da. koja bi vjerojatno u nekim normalnijim zemljama bila i zakonski regulisana, i e, da, da bi to bio čist sukob interesa, da ti imaš i knjižaru i izdavačku kuću. Mislim, dobro, kod nas bi se naravno to lako sredilo, ovaj, registracijom na ženu, sestru, nije bitno, ali uh, mislim da, da, da mi smo stvari se vratili unazad. To je jako veliki problem. Mi smo imali jednu normalnu knjižarsku mrežu tokom socijalizma, mi smo, mi smo čak i u ovom nekom vremenu uh, tranzicije, prve tranzicije imali opet nekoliko tih većih, mislim, da podsjetim ja ipak da je IPS u kome sam ja nekad davno radio i ti si <laughs> radio sa mnom tamo, e, nije bio izdavač, bio je knjižar i, Tako, i da. tretirao je sve knjige prilično, tretirao ih na čisto komercijalan način, ako, ako je knjiga tražena ide u prvi plan i to je po meni potpuno okej, okay, nemam tu nikakav problem. A ovaj, Plato isto, on jeste bio izdavač, ali imao tu neku dozu, da kažem, realnosti i bili su vrlo korektni u smislu izlaganja tuđih knjiga, posto su naravno otišli u ludilo i neplaćanje i propast. E, onda je to u stvari problem tih izdavača, to je tih knjižara i natera ove druge izdavače da pokrenu svoje knjižare i onda su one izrasle, <laughs> kaže, monstrume sa velikim lancima. Ti ljudi su to naravno uradili iz sobstvenog interesa ja opet ne mogu njih da krivim, jer verovatno bi svako da je mogo to uradio i ja bi sutra otvorio 10 svojih knjižara da imam novca, ali nemam. A, ali to je pogrešan način. Dakle, pravi način bi bio, postoje knjižare, postoje izdavači, izvolite knjige, prodajte u knjižarama i to je to i to je jedini način koji bi bio realan. Sve ovo ostalo, ma koliko ja mogu, ne, ja se ne želim na tretman svojih knjiga, mislim, moje knjige su relativno dobro tretirane i ok izložene, čistom nekom pukom srećom što stvari vjerojatno knjižari koji rade u tim knjižarama s kojima smo opet svi mi nešto radili u životu i znaju i prepoznaju dobre knjige pa ih nekako <laughs> istaknu u prvi plan ali sistemski to nije dobro jer znam mnoge da. dobre izdavače, male izdavače čije knjige tavore zato što prosto za njih nema mesta na tim policama jer su to knjižara izdavača koji godišnje izdaju po 300 knjiga nema ih mesta na policama, nemaju mesta zapravo ni u medijima, nemaju ne, mesta da, gotovo ne, da. nigde Nema, nema i to, i to je sad veliki problem, a opet to, to rađe jednu <laughs> drugu stvar, znači pojavila se jedna komercijalna književnost kod nas koju uglavnom pišu, jeli, voditeljke i slične i sad meni, meni jako dirljivo u stvari ta cela situacija da te osobe koje, koje su, da kažem, etablirane, komercijalno uspešne, materijalno situirane, iz nekog razloga imaju <laughs> užasnu želju da budu i priznate. I e, shvatio sam da sve to što sad one imaju bi one stvari menjale da dobiju neku književnu nagradu i dobre kritike. I meni je to potpuno fascinantno. Znači, imaš ovog nekog tamo koji ima dobru kritiku i to je sve što ima. <laughs> Znači, nema ništa drugo, ali ova ima sve ostalo, ali je samo to fali. E, još te, uh, i sad, sad mislim da je sledeći korak uh, jednog, pošto pošto idemo očigledno u smeru života u nekom simulakrumu <laughs> ove vrednosti, vjerojatno je zaista sledeći korak da se te neke, nazovi spisa, uglavnom su spisateljice, ne, ne želim da vređam ženski rod, ali nekako se tako namestilo, a, da će one zaista početi da bi nove nagrade i ostale ovaj, esnovske i ine nagrade i da ćemo tako zatvoriti jedan krug, da će se u stvari to što, što, je, što je komercijalno a, proglasiti za kvalitetno, kvalitetno će biti komercijalno i svi će biti srećni i zadovoljni, mislim da je to jedan pravac ka pa imali smo slučaj sa, čini mi se, to je bio sajam u Puli, gde je najgledavanija knjiga bila Nives da, Celsius, da, da. a onda i situaciju u Srbiji gde je Sreten Ugričić tada kao direktor Narodne biblioteke osmislio jedan potpuno drugi koncept za dodelu zapravo najčitanijih Yes. Da, to je najbolje najčitanije. najčitanija. Da, među najčitanijim. Neki da. kriterij mora da se uspostavi. Da. Jer ako se dopusti zapravo ljudima da izaberu ono što je najčitanije, odnosno ako to bude samo kao jedini kriterijum, onda će da zaista Nives Celsius biti najprodavanija. Vidi, da se ne lažemo, pogledajmo top liste svetske. Nije, mislim, nismo mi mnogo drugačiji i Đubre se prodaje svuda i ispovesti raznih glupača s televizije su veliki hitovi. I to je, to je tako, mislim, a, a to je tako zato što su mediji to stvorili. Dakle, ako neko ima 100 TV kanala da nekoga forsira, naravno će taj se prodaje. Pa makar ne umeo da se potpiše. Piše ghostwriter za njega, nije važno. Ali je samo eh, problem ovaj, kod nas upravo tog sistema vrednosti dobro, okej, super što se odlično prodaješ i ošte, to je, to je, to je, to je tako. Ove, ali kao, mora da, se, mora da se zadrži neki kriterijum, mora da postoji neki bastion kvaliteta i da se kaže, ej, ovo možda zaista, ono, ne, ne, nije kupilo 50.000 ljudi, ali, ali definitivno nešto vredi, ima neki značaj. Znaš, ima ona čuvena priča kao nije mnogo ljudi kupilo ovaj, uh, ne znam, prvi album discipline Kičma, ali kogod je kupio, napravio svoj band. <laughs> Ili prvi album Velvet Undergrounda je otišao ono u 5000 primjerak u svoje vreme, kasnije je postao velik. Dakle, ništa mu ne smeta da 40-50 godina kasnije bude ono prepoznat kao savršen klasik koji je mhm. uticao na milione ljudi. E, to je na posledan ili neposledan način. Tako da, mislim da je užasan problem, ono, ali mislim da se, da se ovde sva snaga ulaže i da se ulažu ozbiljni resursi da se neke stvari proglase za kvalitetne, da se neke stvari percipiraju kao vredne, iako to nisu, e, a pritom tu, opet kažem, postoji tu jedna, jedan užasan nivo toj neke, ne znam, bulevarske književnosti, čak nije to, to, to, to je najtrivialnija moguća književnost, koju, čak, čak ću preskočiti te spomenute voditeljke i reću da ima mnogo pisaca koji, koji pokušavaju da sebe promovišu kao ozbiljne pisce, a suštinski su to isto što i one. Čak su mi one poštenije u toj svojoj priči nego ovi koji su nazovi pisci. Dakle, tu je jedna vrlo, vrlo ono, kažem, eh, protiprirodni blud ovaj, na našoj književnoj sceni se dešava i iz toga će se roditi mnogo ružne stvari. Dobro, mi smo sada se dotakli zapravo tema, mislim, kojih, od kojih nikako ne treba bežati, jer je problem. Pa dobro, problem, da. je, problem je očigledan, iako smo krenuli sa krokodilom, a ajde da i završimo da. sa, sa <laughs> krokodilom, ovaj, jer je to zapravo jedna sušta suprotnost svega ovoga što smo evo poslednjih mm -hmm. pola sata zapravo i pričali i da damo barem još malo vremena. Informacija. <laughs> Dakle, da, 13. jun Lipanj, <laughs> Zagreb, VIP klub od 19 časova, 14. i 15 e, jun e, Beograd, ako nas vreme posluži u amfiteatru ispred e, muzeja 25. maj. Ako ne posluži, Onda u sali. Da, verovatno u sali, u sali muzeja koja daje jedan totalno drugačiji vibe. Ima ali mislim... retro šmek, <laughs> ovaj, da, da, da, da. sedam da. sekretara skoja. Da. Ima čak i jednu govornicu koja je onako baš, baš sa, sa ovaj, da. državnička. Da, da, da. da. to to, Tako, <laughs> to je je e, moderno. Da, mi se nadamo da eto, ljudi nas ovih prethodnih godina nikad nisu izneveravali i čini mi se da sad dosta ljudi dolazi ne zbog pojedinačnih imena, nego zbog generalno ideje i načina na koji mi promovišemo književnost, te se nadam da će i ove godine biti tako, mada čini mi se da kvalitetom smo manje više isti već dugi, evo ove četiri, dugi, dugi niz, niz četiri godine. godine. <laughs> ali devet festivala. E, tako da, eto, pozivam ljude da dođu i da se družimo z, zajedno na predivnom prostoru amfiteatra ispred Muzeja istorije Jugoslavije. Tu će biti naš e, E, kako mi volimo da kažemo slovenačko češko-slovenački češko, češko-hrvatski če, da, srpsko-slovenački voditeljski tandem Kruno Lokotar Ivan Bez bez kojih ništa ne bi bilo isto <laughs> da bi možda bi bilo bolje ali isto ne bi bilo <laughs> eto baš malo pre smo pričali o tome kako smo se okružili sjajnim timom ljudi pa i da njih pomenem pošto ih čini mi se nikad ne pominjemo a, a jako su bitni za, za realizaciju festivala to su E, VJ Milivoje Božović i reditelj Boriša Simović i dizajnerka Johana Bogićević. Dakle, nas troje Lidija, Vladar Senijević i, i ja i Ivan Bevc i kronolokutor, to je celokupan tim. Možda to izgleda sa strane kao da, iza, da, da, da postoji čitava mašinerija, ali <laughs> eto kao što vidimo da, tim, ja, <laughs> da, da, da, ima da. maser, ekonom i ostalo, <laughs> međutim ne. Možda jednog dana. ja, možete da izdvojite neke favorite iz ovogodišnjeg programa. Svi su mi kod deca, ne znam. Po nahođenju. Meni možda Teja Tulić po, ne, opet rekla sam, senzibilitetu nekako možda najviše. Ja moram najviše, da ti priznam da. meni, pošto je iz mog rodnog grada. E, da, da, da, iz Rijeke i ima čudan neki vibe taj grad, divan, naravno. Ovaj, ona radi jednu sjajnu stvar u, u kulturnom centru Molekula, liči na ono što mi radimo u Krokodilu, tako da, pored toga što je dobar pisac, ona je ujedno i ovako vrlo osvešćeni građanin tog e, lučkog grada e, i čini mi se da to što ona nudi iz književnosti može da se dopadne ne baš velikom broju ljudi, ali do, dovoljnom broju od onih koji, koji inače posećuju krokodil. I naravno Damir Avdić, ali dobro, <laughs> o njemu smo dosta Samo pričali. Da, <laughs> da, da, da, da. Eto, a tebe Ivane? Pa evo, mene je baš obradovalo što sam saznao da dolazi Edo Popović, e, pisac koji je prilično nepoznat u Srbiji, ali dosta, dosta značajan savremeni hrvatski autor i jedan od možda najuspešnijih hrvatskih autora na zapadu trenutno. Da, I, da. Ovaj, njemi... Jedan od prvih iz nove generacije. Yes, da, da, koji, da. I, i koji zaista već dugi niz godina traje i super mi je taj, opet, kako kažemo, vibe, on ima taj neki ovaj, gradski vibe i on vuče možda i taj neki duh 80. godina u sebi i čak čitao sam neka poređenja da otprilike on za, za hrvatsku književnost ono što je Azra za muziku. Mm -hmm. Pa sad znajući koliko Johnny Štulić ovdje ima fanova, mislim da će Jedo Popović da, da bude prepoznat kao vrlo zanimljiv autor. E, pa super, eto. Mislim da je ovo ovaj najbolji, najbolji završetak razgovora sa vama. Ja ću još dve, tri reči da kažem na kraju. O, hvala vam ljudi, građani, građanke. <laughs> Drugovi, drugari, drugovi, drugarice, patriote. Kako god volite i želite, kako god se osjećate, odnosno kad se pogledate u gledalo, što god mislili, što god mislili o sebi, a mi se vidimo u svakom slučaju na Krokodilu, da li u Zagrebu, 13. ili u Beogradu 14. i 15. Najbolje bi zapravo bilo I na jedno i drugo, jest, ali jest. o tom potom ima, ima još dve, tri nedelje. Da, da, da. ukoliko, da. Ukoliko se ne varam. Skoro četiri. Da. da. Da, možda i više. E, okej, mi slušamo Kec Kec, oni su prošle godine takođe. Jest, mhm. jest. Nastupali na Krokodilu, a hvala Ivanu, hvala Ani. Hvala pa, tebi. eto, da. to je to. <laughs> Maska je prco boca kad prođe ulicom I fegetima zastaje dah Savršena cica, vid koktela čednog lica Ali srce joj je crnje nego najcrnji mrak Vina cura preko dana, čita GTA i mana Čini se da za njom pada đavolova sena Prošle zime za novaka Zavela je šest momaka I dugo svaki od njih hvalio se kako mu je verna Al ti momci nisu znali da su pravo izabrali Curu pravu da izgube glavu imenu vlada Bio bi i sada Al kad je zateko sa bratom Uveo je kao cvet Uzo je čaletovu spravu Prosuo je sebi glavu I odleteo na neki lepši svet Ostalo ih pet ih pet Zlatko nažalost živeo je kratko Nije znao ni za pola toga Ali to beše dosta Kad već prso je od bola Lepo seo je u kola I na minus deset skočio sam mosta Četvoro ih ostaje Momak po imenu Zoga Voleo je kao Boga Zbog nje se raspičko sa porodicom To već znaju svi Ali nije izdržao tog leta Nagutao se tableta I to Zogi u zadnji sni Ostalo ih tri Momak po imenu Zoran Registrovani narkoman Radio je džep, pa je zaglavio u nišu Slala mu slike s drugim tipom Pa je Zoki sasvim flipno Za te go u šutu četiri grama Sad još dvoje dišu Petar Po struci bio je tapetar Zbog njenih ljubavnika život mu je postao bedan Da ne davim duže Čovek uzeo je uže I obesio se o njega Osta momak jedan A ni taj momak nije znao Da je pravu izabrao Curu pravu Daj zubi glavu kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Eto tako, 47. kupek lagano odlazi u zapećak. Neću da kažem u istoriju, pošto oni koji nisu slušali moći će ga slušati na odloženo. A, ja ću sad sebi da dam za pravo da vas pozovem da mi pišete na dkupek, odnosno gmail.com Oni koji su slušali pažljivo ova prethodna dva sata, ne znam sada baš točno koliko njih, 1, 2, 3, 5 ili 10, obradovat ćemo sa jednom krokodilovom majicom. Pa oni koji budu bili najbrži, evo ja sad iskorištavam kadane, već nema, pa ako i ne bude, eto možete da me <laughs> istučete. U svakom slučaju bit će, ne brinite. Dakle, hekupeket.gmail.com pišite majica i krokodil na njoj. Mi završavamo sa još jednim novosadskim bendom Josip, a Lisac. širom bez glave Beli konj vaspitan kod lorda Glasan galop, a skoro u mestu zemljom plivaju kopitima zlatnim Sunce sija, a svetlosti nema Nirvana osvetljava ty novel. posledice, ukoliko želite, možete da pišete i na odloženo. Dakle, thekupe.gmail.com ne mora večeras, nego kogod bude slušano odloženo, eto prilike da dobije krokodil, majicu.